Saluton Eva. Saluton Johannes. Pri kio ni parolas hodiaŭ? Pri ciel arkata pisho. Ciel arkata pisho. Yes. Do ec alla kernpunkto. Do bon venon alla dua el dono de la Kernpunkto podcasto de Eva kai Johannes. Kai hodiau ni parolas pri ciel arca tapisho. Kio estas ciel arca tapisho? Ciel arca tapisho estas mojosa tapisho uh, eh, el Svedio. Kai tri havas specialan historion kiu plai plaĉas al mi a ah, kaya to yes to raconto pri pri la ki et yes das fakte in svedio do a ah, tutta historia comencitis anta unu jaro en hernusando ki estis ah, ki estis rencontigo orange rencontigo a ki unni parto prenis mhm Kaj hazarde, kiam ni estis in Hernusando, iu pentris stuparon al hernusenda da katedralo. Uh, kai tiu... Do, yes, tiu, yes, uh, do stuparo, uh, kiu iras de la strato, kelkain uh, eh, stupoin alla parco, al parchetto de la uh, katedralo, kai uh, de tie uh, alla katedralo mem, chune? Ja. Yes, kai iu nocte uh, pentris tiun stuparon uh, per cielarcae coloroi, uh, kai estis uh, suffice interesa, char, char uh, multae homoi uh, venis tie, tien rigardi tiun stuparon, Eh, tuta, tuta urbo parolis pritio, aperis artikolo gazeto aperis foto en eh, reto Es kai ni mem iris tien por rigardi gin kai es sis daure constaris tie homoi qui fortis gin au rigardis gin kai discutis tu ne ni ni es sis tie eble dum dum du dec minuto au au duon horo kai dum tia tempo venis verschaine mm, quin familioi qui fotisin sur, sur la uh, stuparo, cae estis vere mojose vidi in homoin, kiel, same kiel ni fotisin. sin. Uh, sed uh, do, stuparo aspectis vere mojose, yes. sed pedaurinde dauris nur unu tago, uh, ili, ili purigis. Yes, mi pensi che eh, post, post uh, du tri tago et ili, ili uh, forvisis la, la, la farbon, sed estis suffice longa discuto en la gazeto e cae uh, ancao en la, en la interreto, cae estis interesse la uh, vidi la um, posizion de la uh, eh, eglisio, char uh, la eglisio eh, ja tut in der kontrauers tiun simbolon cha dol tiu ciel arco ja estas simbolo de la um, ähm, äh, samsexema äh, movado äh, kiu diras ke la uh, volas uh, same fiere montri sian sian uh, sexemon kiel la uh, malsam sexemuloj movadon uh, simbolas tiu simbolo de la ciel arco kaj <clears throat> La sveda äh, eglisio, ja, ne contravas tion movadon, ca äh, svedio, ja, est as moderna lando, ca ili ne simple povis forvisi gin. Ca, do, ili commentis, jes, ja, ni havas ne nion contra la politica o soci politica simbolo, sed eh, simple charla uh, eh, farbo estis uh, do mi mem vidis gingi io gluis alla shuoi kai tial um, oni ne povis lassi gin tiel cha simple estis kai chi en la circoajo estis eta maculo kai la do wahrscheinlich tiui pentrintoi uh, ne estis profesiuloi, cui uh, cia ili ne bone electis la falbon al la, uh, al la stono. Yes, kai uh, eh, do pro tio fakte tui uh, ili comencis ancau paroli pri tio ke, ke necesas uh, purigi stu, tion stuparon kai al mi ege placis uh, ago de, de eklezio, ke uh, ili tui ancau pripensis au en en uh, gazetoi aperis uh, ideoi kion fari por conservi tiun ideon che ke uh, ancau ecclesio subtenas diversetson kai uh, ili ja forvisos uh, tiun, farbon, sed volas, volas daure uh, montri sian subtenon al, al uh, diversezo. Do kio estas la solvo kion ili poste uh, trovis kaj usis? Do uh, ili decidis fari tapišon specialan por la, uh, por la kai pro ili petis in in uh, tradician sfedan firmaon kiu produktas iam jam longe tapishoin uh, produkti čilarkan tapišon. Uh, ah, kaj tiju čilarka tapišo, ah, fakte aperis ah, unuan fojon čijare en septembro, estis iu festo, kaj dum tiju festo ili, montris tiun uh, longan uh, metran tapišon mm. en la katedralo kai uh, uh, krome do veršajne ti utapišo estos uh, estos en catedralo, nurdum uh, grandai eventoi grandai uh, grandai festoi do ne estos en, en la catedralo, ciam kai ech uh, mi audis ion ke au legis ie uh, ke ili ech uh, pronte donis tiun tapison al aliei katedraloi. Yes, exemple, kiam ni revenis al Herno Sando ciare por visiti nia in amico in tie, ni ne povis vidi la tapison, bedaurinde, char eh, la eh, la catedralo de uh, eh, Ernhölzvik, was es fakte la naibara urbo prunte prenis gin kai tial gine estis en Hernusando set en la tiu naibara uh, urbo kai naibara urbo en tia tia regiono en tiu regiono signifas ke estas uh, eble kvinde kilometro do ni ne povis spontane tien iri por rigardi gin Yes, uh, kai uh, pro tio havis uh, productanto de tapisoi alien uh, tenove eg simpatian ideon, kai uh, ili decidis uh, producti Eh, tapisoj kun tiu eh, ciela kun eh, tiu cielar kaj por homoi, ki ki homoj povas hejme uzi ĉar verŝajne neniu uzas deksep metran tapiŝon hejme do ili komencis produkti ankaŭ tapiŝojn ki estas ne tiom larĝaj ne tiom longaj kaj antaŭ verŝajne antaŭ tri tagoj Ah, mi trovis en en Facebooko ke aperis grupo uh, kiu nomiĝas Rainbox Matan. Yes. Estas mi bona legis tion. <laughs> Ah, kai tio estas grupo kreita de de tepish produktisto kai uh, ili tie reklamas tapishoin ki eblas uh, aceti uh, en en reto au au en hernusando kai do estas tiu tapishoi kun grande coi taugai por normalai domoi mm. kai uh, yes so sem, churni uh, po was wenn uh, mendi ilin rete fakte yes eblas mendi ilin cheferete kai uh, en tiu grupo estis anonco ke eblas ankaŭ aĉeti ie en Hernusando uh, kun uh, kun samaj prezoj kiel en la reto. To ču estas... Mi poste povas meti tiun ligilo neble al, al, yes. al nia podcasto. Kai uh, pli pri tapišo, ĝi estas fakte plasta tio estas mhm. sufiĉe interesa afero kai eh, do eblas eh, uzi ĝin ankaŭ ekstere nenur nur en en la domo sed ankaŭ ekstere oni povas ĝin lavi kaj mm, ĝi kapablas esti en suno a ah, mi ancora un cias, ĉu eblas uh, mendi ĝin de eksterlando tion yes. devas uh, uh, iel pli pli ah, detale mi, legi mi vidas ĝin ĉi tie estas du cent centimetroj longa aŭ du cent kvindek Yes, kai estas en du largezoi. Do tiu, do do pli pli tri mil sveda in krono in dot tio estas pli mal pri pli tri cent euro ion tian do pri men uh, mendo de excelando ni devas vas rigardi yes et uh, pri anche vi mensis preson estas alia interesa afero che eg placas al mi de nove a uh, eh, kai tio estas ke uh, de ciu men uh, ciu vendita tapisho uh, iom de, de la preso iras al iu speciala uh, projekto, ah, yes. kiu subtenas kiu subtenas diversecon kaj por unu jaro pensas estas tiu projekto malfermita do homoj en la aĝo ah, yes, de dekses jaroj ĝis dudek iaro, jaroj povas yes cent cent kronoj de ĉiu vendo iras al tiu projekto. Yes, do homoj el dekses jaroj ĝis dudek kvin jaroj povas uh, proponi siajn projektojn, kiuj subtenas diversecon kai uh, kai eblas uh, havi subtenon de de tiu mono uh, de tapiŝoj. Do yes. mi uh, pensas ke tio estas ege ege interesa ideo kaj ege interesa evoluo de de uh, iu kiu pentris štuparon por por subteni au kion mi ne scias ili, iu tiu iu kiu <laughs> pentris tiun ŝtuparon kiu precize volis sed sed uh, laŭ tiuj uh, mi divenas ke estas iu subteno de diverseco kaj kaj uh, tio vere bele evoluas al al tio che che uh, yes fakte la la tuta la tuta evoluo est is sufficient interesse do est fakte tio dum nocte kai matene kiam uh, homoi Uh, promenis tra hernu sando ili rimarkis che uh, esis tiu ciel arca pentra, uh, pentrajo sur la stuparo kai ancau la, episcopo uh, en sia facebooka pagio uh, scribis ion kiel Äh, dum nocte la äh, stuparo farigis ciel arco kai poste commencigis tiu discuto et chu äh, forigi äh, la positio de la eglisio kai farigis facebook gruppo kiu ähm, kiu watch donis po au pledis ähm, conservi äh, la ciel arcan stuparon ca iam la äh, episcopo metis foton de tiu ciel arca stuparo äh, als ia facebook profilo kiel tia covril äh, foto ca ver ca es is ver interessa interesse vidi äh, la evoluon de tiu ci ähm, afero kai äh, do äh, unu jaron poste ili presentis la tapi schon en la äh, pregeo kai äh, nun est das etch ähm, äh, havebla por por acheti por la propra domo do es fakte bona ideo eble en ja podcaster studio ni ähm, ni havu tion por ankau plibonigi la akustiko und kai montri la diversetzon de nia podcast oder ne Yes, es ist eine gute Kaj uh, anka uh, estis estis bela commento, uh, je uh, ju skribis ke ke fakte katedralo en Hernusando estas uh, la plej malgranda catedralo en Svedio kaj ju ĉu vi memoras kiu komentis? Yes, mi pensas che ke estis ju uh, mi ne mi exakt ne exakte scias kiu äh, uh, persono tiu es es is uh, äh, samsex simulo el es video conata pro uh, äh, minesias so simple uh, uh, fama persona fama fama hazarde es das samsex kai uh, li venis al hanusando eh, kia eh, oni presentis la tapishon alla publico kai eh, li faris eh, eh, do fakte inauguran paroladon pri tiu eh, tapisho kai li eh, faris tion eh, frason ke eh, Hernusando havas la, oh, la, la catedralo de Hernusando esas la malplei granda eh, catedralo de Svedio kun la plei granda coro. Yes. Do, mi vere estas impresita da tiu evoluo, kai, kai mi certe, certe rigardos tiun red pagion, kai pripensos, mm -hmm. tiu eblas aceti tiun tapishon anca, anca por mi, cer estas Ehm, aspektas vere mojose. Kaj en, kaj en Facebooko, uh, en tiu grupo, kion mi mencis, estes homoj, kiu fotas sin sur la tapisho, do estes plurai homoj, kiu ah, yes, jam yes, havas yes. tapishon, kaj aferas tie fotoj, kiu <laughs> homoj, homoj, um, ehm, estes sur tapisho, kaj fotas sin. Do estes suficie mojose afero. Kaj, do, an anko interesa afero estes, ke uh, oni ancora nesias, kiu fakte pentris la, la stuparon, komence, ne? Sis, yes, to... sed um, la mi tuta ne gravas, čer, čer la evoluo estas tiam, tiam bona, kaj, kaj tiam, tiam pozitiva, tiam simpatia, ke mi ne stias, ču, ču grava es ist ne neo gruppo kiu kiu diris es ni kiu pentris gin ka es so ili vere oh es ist es ist interesse äh, eh, ex si kion ili pensas pri pri la tuta yep. Oh, fero yes yes yes do verŝajne neniu eĉ neniu el ili suspektis uh, tiun evoluon. Yes. Ĉar do estas estas vere mojose. Verŝajne ne. Yes. yes. Do, do bone. Mi Se... pensas ke yes. covris <laughs> la temon. Do se hazarde la pentrintoi auscultas nian podcaston, ili eble <laughs> en la... Que parolas esperanton. Eh, ili eble en la commentoi eh, povas eh, eble signali che kiu ili estas. Kai ehm, do ni do anche se vi sia skill fare scrivo yes et ne denuncu homo in do est das set do est ist ja controllage affair und ja in reiters pentri ja in stuparo in publica in yes set eh, do mi pensas che eh, est das chiopola luna episodio kai do ähm se vi havas ja in ideo in priti versetzo do äh Havu iain ideoin por eh, propagandi diversecon kai Yes, gisla la sekva fojo kaj do ni adiaŭas. Gis baldaŭ. Gis baldaŭ. Fartu bone.